I te gobu događaja koji se prelamaju preko leđa muslimana, naročito u ovim danima. Kod god da se okrenete, vidite samo krv i siročad i nasilje koje se čini nad muslimanima. Ne možete naći nijednog mjesta gdje žive muslimani, a da neko ne tlači tu skupinu Allahovih robova. Naše svetinje su otuđene. I naša zemlja je uzeta. A naše ruke su vezane. No međutim, ne smije musliman sebi dozvoliti da ovi događaji prođu tek tako, a da ništa ne promijeni pri sebi. I da ne utječu na njega. Moraju ga promijeniti. Moraju utjecati na njega. Mora njegovo sutra biti bolje od onoga jučera. Oni žele svojom borbom da otuđe muslimane od njihove vjere. To je osnovni i to je glavni cilj kome žude. Nema drugog cilja osim toga. Od kako je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme u Meku i počeo pozivati ljude u islam, počela je borba protiv muslimana. Kako kaže uzvišeni Allah te barake ve taala u svojoj časnoj knjizi, وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا I kada je Allahov rob, misli se na poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ustao da ih poziva, oni su se u grupama, u grupama njemu su prostavili. Da ga zaustave. da ga ubiju, da spriječe njegov poziv. I tako do dana današnjeg. I zato musliman ima potpuno pravo da sebe pita zašto nas ubijaju. I da shvati i razumije zašto biva ubija. Kroz stoljeća do naših vremena. A ovo naše vrijeme nije ništa drugo do jedna halka u tom krvavom lancu koji je prolazio kroz generacije. I možemo slobodno kazati da je vrijeme u kojem živimo najteža etapa kroz koju je prošao muslimanski umet od kako je svanula zona islama. Vrijeme u kome živimo. I tome je neminovno svjedoči istorija islama. Da muslimani nikada nisu bili ovako slabi i ovako potočeni, ovako nejaki kao što su u danima u kojima živimo. Oni nas ne ubijaju zbog naše zemlje. Zato što je naša zemlja ljepša od njihove zemlje. Ili zato što je naša valuta jača od njihove valute. Ili zato što je boja naše kože ljepša od boje njihove kože. Njihova zemlja je lijepa. Ljepša od naše. I njihova valuta je jača od naše valute. Jer se sve vrti ili oko dolara ili oko eura. I njihove boje koža su lijepe. Njihov dunjaluk je bolji od našeg dunjaluka. Vladaju sa nama i ekonomski, i politički, i strateški, i obrazovno, i duhovno. Sa svih mogućih aspekata vladaju sa nama. I pored toga nas ubijaju. Ubijaju nas zbog zavisti koju nose u svojim grudima. Možda ponekad žele da taj hajr koga imamo, da pređe u njihove ruke, a možda ne žele. No međutim, u svakom slučaju cilje da to dobro nestane iz naših ruku. I takva je uloga zavidnika. Osnovni cilj da otuđi dobro koje imaš pri sebi, pa da budete siromašni jedan i drugi. Da budete nevjernici jedan i drugi. Kako kaže uzvišenje Allah te barake o teala, Vodu leo tekfurune kema kefaru. I oni žele da vi budete nevjernici kao što su oni nevjernici. Vodde kethirum min ahlil kitab leo jerudunekum min badi imanikum kufaru. I mnogi sljedbenici knjige žele da vi budete nevjernici kao što su oni, da se odmetnete o svoje vjere. Haseden min indijen fusihim. I zavisti koju nose u svojim prsima. Pa islam je otvoren svakome. Poslanik sallallahu alejhi ve je poslan nama i poslan njima. I oni su umet Muhameda sallallahu alejhi kao što smo mi umet, samo što smo se mi odazvali, a oni su umet koji se poziva i nisu se odazvali. Islam je svakome otvoren. Za razliku od židova. Kod njih čovjek može biti židov samo ako je majka ga rodila židovkinja, u protivnom ne može. Kod muslimana nije tako. Kogod želi može ući u islam. Zašto onda zavist koju nosite u svojim prsima? I kaže uzvišen Allah te barak je otela i ubijat će vas. Neće prestati da vas ubijaju dok vas ne odvoje od vaše vjere. Ako budu mogli. Ako budu mogli. Oko toga se koplja lome. Hoće li njihovo nasile koje čine prema vama odvojiti vas od vaše vjere ili neće i ništa drugo. Pa mnogi muslimani ne osjećaju blagodat koju im je dao uzvišenje Allah te barake o teala u njihoj vjeri. Mi kada govorimo, govorimo o zemlji, govorimo o imetku, govorimo o gorivu. I tu se sve zaustavi. Pa naša zemlja je njima. Naši imetci su njima. Ima li jedan bogataš muslimana da, da, da drži svoj imetak u zapadnim bankama? Pogotovo gorivo. Od njega nemamo koristi nego koliko nam daju. Znači nije pitanje dunjaluka, pitanje ovdje, pitanje vjere, i mana koga nosiš u svojim prsima. Stoga musliman mora biti svjestan da je ovo borba protiv islama, a ne borba za zemlju. Jer da im damo tu zemlju da se iselimo bilo gdje, opet će nas ganjati. Nećete na miru ostaviti. Pa mora čovjek izaći iz ovih događaja jačiti da njegovo držanje za vjeru biva jače nego što je bilo. Jer je to stvarni ili je to stvarna vrijednost i stvarna riznica koju ima u svojim rukama. Gdje su muslimani danas u pokornosti Allahu i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam? Kaže Rafija ibn Hudejić, pranoseći svoga Amidže, da je rekao Zabranio nam je poslanik, a ovaj hadis je kod muslima u sahihu. Kaže, zabranio nam je poslanik, sallallahu alaihi sallam, određenu stvar. Koja nam je bila korisna. Ali pokornost Allahu i poslaniku nam je korisnija. To je prava privriženost vjeru. Korisno, zabranjeno. No međutim, pokornost Allahu je korisnija. Tabarak je o Većina muslimana danas ne obavlja pet dnevnih namaza u potpunosti. I kada bi se zakleli, nećemo prekršiti zakletvu. Bar iz onega spoljašnjeg što se vidi po džamijama i što se vidi od hala i stanja muslimana. Ja ne ulazim u kuće muslimana, mi ti me to zanima, niti sam time zadužen. No međutim, spoljašnost ne ukazuje da bi muslimanima mogli doći bolji dani. Zbog njihovog nemara. A uzvišeni Allah neće promijeniti stanje naroda dok oni sami sebe ne promijene. Dakle, promjena je kod nas, a nije kod njih. Oni su uvijek isti. Na jedan kalup. Jedna šifra. Promjena je kod nas. Mi se moramo promijeniti. Neka niko ne shvati da ja sada pripisivam grešku muslimanima zbog toga što ih neko kolje. Nije, no međutim, dio odgovornosti svakako snose muslimanima ustajnost u vjeri. Kada je došao uh, Sufjan ibn Abdillahi Sakafi, kod poslanika, sa osaleme, kako bi ova muslim, rekao mu je, rekao je Rasulullah, sallallahu sallam, reci mi riječ u islamu nakon koje neću nikoga pitati. Kaže, kul amentu billahi festeqim. Reci, vjerujemo Allah, potom istaj na pravom putu. Nemoj ići lijevo desno. Kaže Ibn Abbas ovdje, festeqim, istaj, kaže da je to obavljanje farzova, propisani. A u drugoj predaji da iskreno Allaha obožavaš i da mu djela činiš. Kaže šehol islam ibn Taymije, nema većeg kerameta za muslimana od istrajnosti na pravom putu. Od istikameta. Luzumul istikame. To je, kaže, najveći keramet koji može musliman imati danas. Da je čovjek ponosan sa svojom vjerom. Drugi nemaju blagodat koju ti imaš u svojim rukama. Kada je došao Hakim ibn Hizam ibn Huwaili, bratić majke vjernika Hatidže radijallahu ta'ala anha. Došao je u Medinu, pa je našao na pijaci da se prodaje ogrtač jednog jemenskog kralja koji se zvao Zu Jezen. Pa je kupio taj ogrtač i poklonio ga poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Pa ga je obukao jedan put na hutbi, pa ga je skinuo i poklonio ga u sami Ibnu Kada ga je obukao Usame, kaže mu Hakim, kaže, kako si ti mogao obući ogrtač Zu jezera? Kralja, kaže, mogao sam, jer sam ja bolji od njega, ja sam musliman. I moj babo, Zajdimu Harise, je musliman i on je bolji od njegovog babe. I moja majka, Bereketu bintu Mehsan, u moj imen je bolja od njegove majke, jer su muslimani. Pa kaže Hakim, فانطلقتu ila ahli Mekke uadžibuhum bi kaulihi kaže pa sam otišao u Meku i pričao Mekijama čudeći se kako je u same ponosan sa svojim islamom i sa svojim vjerom takav musliman treba da bude i sigurno danas vezanih ruku ne možemo puno učiniti ali dova može promijeniti ono što ne mogu druge stvari A molim Allaha te barake o teala da nas učini od njemu pokornih robova i da promijeni naše stanje na bolje. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم استر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم على من عاداهم اللهم انصرهم على من عاداهم اللهم أرنا في أعدائنا يوما أسودا اللهم أرنا في أعدائنا يوما أسودا اللهم أرنا في أعدائنا يوما أسودا وأقيموا الصلاة